Baterak antolatzen duen foroa aipa dezagun iparjaldeko instituzioa nora goaz galdera unen inguruan antolatzen du foroa, ejan bezala plataformak, batera plataformak eta gurekin. E, Uztaritzeko gure iratiko estudioetatik e, Nikolas Blen, Egunon? Egunon. Bamsika bat errezko katzeko, horreiteraziko dugu batera 2002an sortu zela, lau aldarrikapenen inguruan. Hauetarik bat, Ipar Euskal Herriaren eh, instituzionalizatzea, orain irigune elkargoak hiru urte beteko ditu helduden urtahilean, eta horren inguruan erritar eh, audit bat eh, egin zen jaz, gomendioak ere plazaratu zenituzten urtahilean. Nikolas Blean, hor larun batekoa, da beste urratz bat da? Bai, eh, segida logikoa gure iduriko, eh, aldarrikatu eta lujalde kolektibitate eh, formatua, hautsi mautsi bat egin zen eh, prefetaren, probosamenaren eh, biharamunetan, onartzeko erri elkargo formatua, eta beti danik, azken bi urteetan hori tarazidugu, eh, erri elkargo etapa hori, etapa baizik ez dela, eta eh, behar dugula laire buruan atxiki, gure ipar horatza kolektibitateari begira beti diagia dela, Eta horregatik, uh, ehm, erritar zaintza edo uh, funtzio hori bete nahi izan dugu, erritar audita baten uh, ondotik, eta hortiko hartu ginen, kanpoko esperientzia batzu ere uh, baziela, eta interesgarri zaiten alzela, duztukin memento bat hartzea, gogoetatzeko, beste eta lege mailan eta etortzen alziren. Biak batean ere maiten aldira, oaikoa hobetu eta beste bat, kolektibitate berezi bat galdegin? Biak uh, lortu behar dira ere maiten elgarrekin, uh, besnaz uh, izaiten alden zepoa da gaurko formatuarekin egoitea, dituen akatsekin, ez da limaleko sorpresarik, eh, gaur egun diren eztabaidak barne eztabaidak uh, barne funtzionamendu eta uh, aurrikusten altzen, olako arazoak izaiten altzela, eh, horita azten dut, birriunta eta mairu autetxik osatzen dutela asambada, poloen uh, edo, edo errien uh, tokia ere ezen uh, euneko egun behematua, bederen asmatu behar zen eredu bat erriak egin toki osoa uh, eh, atxamaiteko, gira. Eta gu segitzen dugu pentsatzen kolektibitatearen eh, eredua, Korsikan, Lyon, Parise, Marseian bezala antolatua baita, eta beraz esperientziak baditugu, gauza batzu hobetzen alkulituzkela gure antolaketan eta eskumenen aldetik. Horregatik segitzen dugu, ez da kolektibitatea kolektibitateagatik, baina uh, sufragio universala adibidez ere horren defendiatzaile gira bateran. Hai, hori da, eh, kolektibitate berezia, beska bat, neugira egindako eh, zerbait ipar euskal egiren dako, justuki zendako eh, behar ikusten duzu? Bon, Oraintxe aipatzen duen sufragio universala gure iduriko hor e, bostila eten buruan erriko hauteskundeak izanen dira, lehen aldikotz bozkatuko dira beraz erri elkarkoko ordezkariak, baina ez da bozka zuzenik e, egiten edo obek irreiteko ez da kampaina propiorik nun autagaiek benetan e, Ipar Euskal Herri mailako proiektua orkesten duten. Hor erriko bozetan erriko proiektuak aipatuko dituzte eta hortik delegatuak e, izanen dira erri elkargorako. Bon, hori asiera batean zergatik ez, baina guri iduriko askifite sufragio universal eta hauteskunde autonomo batzu behar dira uh, olako egitura baten eh, osatzeko uh, eskumenen aldetik ere eta hor uh, itzordu batzu heldu dira ere lege mailan diferentziazio eskubidearen inguruan eta abar uh, esperimentazioa eskaintzeko lujalde batzuei eta guri duriko egitura indartsuago batekin uh, justifikatzen du gehiago izkuntz politikan txarloan, goi mailako ikasketetan urhunago joiteko bon, egi elkargoa asiera baizik ez da, lortu behar dugu etapa hori, eh, baterak eh, ez du hori desegin nahi, eta eh, bide egin behar dugu errealkargotik kolektibitatera dueteko. Hmm, eh, diferentziazio eskubide hori, eh, aipatu duzu, eh, hori bai, aipatzen da konstituzioaren eh, behitze batean eh, ikena. seetasun gehiago emaiten aldaukuzu, hortaz, orta zer da diferentziazio ideia hori? Bai, hor, eh, bi itzordu uh, eh, garantzitsu heldu dira Pariseko agendatik, uh, eh, angazuma eta proximite lehen lege bat uh, antolatuko ditunak erri elkargoak eta uh, errien arteko eskumenak, loturak eta abar, ba, hori askifite pasatzen dut, baina hori urrian heldu da, hori ere urbiletik segitu beharko dugulakotz uh, bateratik eta ipar euskal erritik, uh, eta bigarrena diferentziazio eskubidea, ba, hori arte bazen esperimentazio uh, eskubidea, jana behitu lurralde bati usten ginoan bizpairu urte, ez definitutako epeetan uh, kompetentzia baten aplikatzeko aukera. Eta experimentazioaren bukaeran eh, edo gelditzen zen, de facto, edo orokortu behar zen Frantzia osoan. Eta horrek uh, oztopoak sortzen zituen, uh, ez baitira eskumen guztiak uh, berdin kudeatzen uh, lujalde osoan. Diferentziazio eskubidearekin da experimentaziotik aratago duetia, eperik ez diartzea, eta onartzea, be, kolektokiko kolektibitate batzuek, hartzen aldituzten uh, kompetentzia iltziak ez dira derrigorez uh, eh, tokiko kolektibitate guziai, beste guziai eh, emaiten. Beraz, malgutasun gehiago eskaintzen du eta aukera gehiago hemengo berezitasunak, ungaz gaindiko ahemanak ere ipatzen aldira, dibidez, uh, eh, kudeatzeko toki mailan. Mm -hmm. garaian uh, departamentuaren uh, aldarikapenaren inguruan bazela olako mugimendu azkar bat, gero lujalde kolektibitate bereziaren inguruan ere uh, instituziorik etzeno bazen alako erritar galde bat. Horai, ez dea mm, instituzio er, erdibideko instituzionalizazio horrekin, erri elkargo horrekin, pixka bat galdu mm, erriaren edo eh, gizarte zibilaren uh, taupada edo bultzada hori, nunbait? Ahisku hori pisatu ginuen, eh? onartu dugularik prefetaren uh, proposamena, eh, gure gogoetetan, bazen elementu hori, eh, onartzen balima dugu, uh, zerotik abiatzen maiginen, onartzen balima dugu, nola egin gero uh, dugun instituzio behi horrekin urunago joaiteko. Ez dakit, uneko egun argitu dugun, baina erritar zaintza funtzio hori hortan uh, kokatzen dugu batera gisa, uh, dendea aktibo atxikitzea inguru hortan, uh, egia uh, gai, uh, aski zaila eta, eta zehatza dela, eh? sartu behar da gaieta horietan segitu behar mm. dira uh, eh, elkargoko lanak eta abar, uh, baina ala ere, erritar auditaren bidez ikusi ditugun dotzenaka eta dotzenaka uh, lagunekin, bon, ala ere sorpresa aski ona izan zen, dendek, dendeari aukera emaiten balima diogu ulertzeko instituzuetan zer pasatzen den, eta nola hobetzen aldiren uh, gauzak, iduritzen zauku parada hortaz baiatzen direla, eta beraz aukera badela urgunako duiteko. Baina ondoko hilabeteetako erronka nagusia bateraren zat, izanen da justuki mobilizazio uh, sozial bati buruz behitz joitea, girotze lan baten sortzeko, uh, indar harremanetan sartzeko behitz eh, eh, prefetarekin edo, edo Pariseko gobernamenduarekin. Eriko bozen, ez tabaidan sartzea ere, e, esperantza bada, lehen lehoratek hartzea gai hori? Bai, pentsatzen dut eh, naturalki eta prentsak ere <laughs> inendu bere lana, ez dut eh, dudarik, baina batera egitar plataforma gisa ez dugu parte hartzen hauteskundeetan, hori izan da beti gure eh, gure mugagorri ez duguna depasatu, ez duguna depasatuko uh, elduden martsoan ere, ali aldiz horre interpelazio lana, galdetegiak autagaiei eta informazio guzia biltzeko jakin dezaten noren alde bozkatzen duten. Guk argita garbi egiten dugu hor, lehen iru urteetan izan da instalazio fase bat, baina heldu den mandatuan heldu den egutegia biziki importanta izanen da uh, kompetentzien ahloan uh, eskaintzen diren zerbitzuen uh, ahloan baita ere gure gaiari lotzeko kolektibitatearen uh, martsa berritzartzeko. Hmm. Larun batean beraz itzordua bai honan, aditu batzu mintzatuko dira, nori izanen dira horiak? Beraz, eh, lanketa berezibat eraman dugu Daniel Beharrekin, akadi kabineteko buru dena, eta berak zituen eh, lagundu, eh, autetxen kontseilua garaian, prefigurazio lan egiteko. Beraz, berak ditu bi maien inguruak antolatuko, eta hautatu dugu nortasuna eta lujaldetasuna instituzioen ziligitasuna galdezkatzea, horru kanen dugu Alen For eta Vincent Simulean, horiek Katalunia eta Korsikako ereduak ezagutzen dituztenak, baita Oksitaniatik ere, ere uh, izena eta izanaren arteko desberdintasuna, eh, Oksitania regioa ez du, Oksitania ere muak eh, mhm. hartzen eh, bere eskutan. Eh, beraz, uh, bon, olako gogoetak, uh, gurean ez baitzen olako galderarik pausatu, de facto EPCI e bat uh, onartu zen, uh, baina perimetro ez du ginoen galdezkatu naturala baitzen. Bon. Pentsatzen dugu interesgarri dela hortaz bi gogoeta mm, emaitea, eta bigarren main guruan aglomerazioaren eredua nola Fórmula 1 e demokrazia eta parte hartze gehiago, bon, ba, hori uste dut eh, izen buruak ere eh, erakusten nola zertasariko giren, modan den uh, gai bat da, erritaren tokia instituzioetan, hau uh, zapezen tokia errielkargo erraldoi horietan, gaurko ahunt, gaurko gaian uh, kokatzen gira, izan diaka horien mugimendua, edo berrikitan aglomerazioan izan diren gogoetak uh, errien eta poloen tokia bermatzeko uh, errielkargo erraldoi uh, hortan. Eta hortan, Jospigel dugu, kigerxeimeko hausapesa mm, da, alxaziatik, uh, Manon Loazel, akadi kabineteko uh, ko, uh, kudeatzailea dena, Lion Eskualdean uh, lanak ere dituenak eta Bruno Juliak, Pariseko lehen asuantoia, uh, diursuki kargo hori zuena hausapesekin uh, uh, uh lotzeko. Ara, gaiak, uh, gaiaz interesa duenak, aski duk biltzea, bai honarat, edo ahtean irirat, hori larun batean izanen da, bederatzietan, Nikolas Blean, batera plataformakoa. Mil esker, gure galdei erantzunik goizuntan. Mil esker, zuai, pasa egunon.